Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. змяняются адносіны да вайны. Для Беларусі гэта бесперабольшанне рэвалюцыя, для старых камуністаў блюзнерства, для кіраўніцтва зыбучы пясок пад нагамі. Бо ў нас вайна з яе эпасам, героікай і стэрэатыпамі стала часткай этнічнай самаідэнтыфікацыі ледзь не на генным узроўні бо на гэтым стаіць усё наш свет наша стабільнасць на нязменнасці адносінаў да вайны і вось нешта зрушылася іншае стаўленне прыходзіць не з кніг архіву найноўшай гісторыі яно не асэнсаванае гэта прырода бярэ сваё вось і называюць яе ўсё часцей невялікай айчыннай а другой сусветнай і на ветеранских святах самі ветерани уже крепкая экзотика. У телевізії показують документальні кадри, відавочно апошні у архівах, на яких у попередні гады лежала не політичне, а етичне табу. Цяпер гэты звышнатуралізм ідзе ў анонсах сярод рэклямы як самае прывабнае. Патас вялікай айчыны па-ранейшаму служыць надзейным прыкрыццём ад крытыкі яшчэ трохі і мы пачнем адкрыта адварочвацца ад экранаў. Бо дэманстрацыя самых неверагодных спосабаў забойства і канцлягерных канвеераў выклікае млосць. Гэтага не павінна быць. Значыць, гэтага нельга і ўбачыць. Яно не катарсіс і не ўрок. Тут пратэстуе сама фізіалогія. Яшчэ не так разбуральна, але ўжо па ўсіх франтах, змяняюцца адносіны да вайны. Пры гэтым даўняе адчуванне таго, што вайна незразуметая, застаецца і нават большая. У сённяшняй перадачы мы зноў паспрабуем зразумець вайну з улікам тых зменаў, што адбываюцца ў дачыненні да яе ў грамадстве. Thank you. брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец першы сюжэт звязаны з апытаннем ці загінуў хто ў вашай сям'і падчас другой сусветнай войныны мы паслухаем адказы маладых людзей на вуліцах менску але спачатку даму слова для адказу сталаму аўтару вострай брамы выканаўцу ўласных песень з міцеру бартосіку другая сусветная пашкадавала маю сям'ю адзін дзед геройстваў на амурным фронте у горадзе барнаулі адбіў прыгажуню жонку у тылавога генерала бывы шлях другога прайшоў побач з інтэнданцкім абозам у і калі пасля ён пачынаў у голас ганарыцца сваім ветэранствам бабка яго асаджала гэта ты ваяваў да ты генеральскім жонкам жопы парыў гэтая фраза бадай адзінае маё сямейнае паданне пра вялікую айчыную таму дзень 9 траўня праходзіў у нас без асаблівых застолляў але ж песні той пары я спяваў ледзь не ад самых пелюшак Темная ночь, офицерский вальс, землянка, моя любимая. Там николі не згадывалася война, перамога ці Сталин. Ці не таму яны надаваліся для любой кампаніі. Асабліва я любіў іх выконваць, калі за сталом быў хоць адзін ветэран. Старэйшыя вочы звычайна вільгатнелі, прасілі спяваць яшчэ, і я быў гатовы працягваць без упынку але аднойчы на ўскрайку гомеля я апынуўся з гітарыю ў кампаніі незвычайнай ужо таму што гаварылі по-беларуску публіка сабралася маладая але быў і адзін чалавек ветэранскага веку рост под самую столь плечы малатабойцы румянец як у немаўляці во парода подумаў я полкоўнік не менш пасля другой чаркі каб зрабіць полкоўніку прыемна я звыкла зацягнуў Ночь коротка, спят облака, И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука. Ён слухаў уважліва, але на маё здзіўленне не падпяваў. Я налягаў на інструмент як мог, дастаючы з памяці песні Бернеса і Уцёсава. Аднак жаданай рэакцыі не было. Добрыя песні, добра спяваеш, а нашыя можаш? Яго пытанне засталося тады без адказу. Падчас перакуру хтосьці мяне ўпікнуў. Ты б яшчэ дзеду спеў ці хочуць рускія вайны. Але ж ён ветэран? Так, ветэран беларускай краёвай абароны, калі ты пра яе што-небудзь чуў. Мяне прасвяцілі хутка. Былы шлях старога быў падобны да прыгодніцкага кінасцэнара. Раскулачаныя бацькі, чырвоное войска, нямецкі палон уцёкі, праца на гамбургскіх верфях, вяртанне ў Беларусь, прысяга пад нацыянальным сцягам, адступленне, бельгійскі універсітэт, дыверсійная школа ЗША, высадка парашутам пад налібокамі, пастка на менскім вакзале і 25 гадоў мардоўскіх лягераў. Сюжэтная лінія магла абарвацца ў любы момант, але Бог не забываўся пра галоўнага героя. Так упершыню я сутыкнуўся з іншую вайною, дзе не было ні тылу, ні лініі фронту, не было батальных датаў і дзе не магло быць перамогі. Але быў шанец выжыць і застацца верным прысязе і свайму сцягу. У той вечара я гітару больш у рукі не браў. Сваіх песень у мяне яшчэ не было, а нашых я не ведаў. Але ці патрэбная свая пераможная вайна для іхнага з'яўлення і гучання ў кожным беларускім доме? І ці бываюць перамогі без крыві? Баюся адказаў на гэтыя пытанні не ўнікнуць унукі, ні пераможцаў, ні пераможаных. Зміцер Бартосік распачаў наша апытанне ўласным адказам, а працягне яго Сверын Кляткоўскі, які звярнуўся да маладых людзей на менскіх вуліцах з пытаннем ці загінуў, хто ў іхнай сям'і падчас другой сусветнай вайны. Больш як 50 маладых меншукоў паспрабавалі ўзгадаць, ці хто з іхнай сям'і загінуў падчас другой сусветнай вайны. Амаль у паловы пытаннах першая рэакцыя была адмоўная. Нет, не было. Жили и остались живы. Никто не погибал. Нет. Но у дядули там была некая рада. Не, не было. О, ну, это только далекие всякие. Это уже не мои э, близкие. Але поразважавши, частяком дадавалі гэткія адказы. Вроде бы нет. Прадзеды загінулі. Ну так, э, я... Вельми добра не ведаю. Я не ведаю, э, можа мой э, прабатька, і то я дакладна не ведаю. Я точно не знаю. Я думаю, дед жил эм, около Лиды там, и там была у них война. У моего деда знакомые там, друзья, они загинули, а вот он сам Нет. Это, это был... Может, на эту батка могу тебе Думать, я могу что-нибудь про его ведать. Не, не, не. Я не еду их. Не текаю вообще никуда адказаў у якіх шчыра прызнаваліся што ніколі не цікавіліся такім пытанням было няшмат але нават з тых хто цікавіўся мала хто мог выразна распавесці пра жыццё сваякоў за ваенным часам у меня в принципе вот кроме одного деда и бабки э, принципе никто не погибал остальные все прошли войну хорошо от партизан до берлина от бреста до там кенигсберга а я даже в принципе не знаю зато мой прадед сидел в двух концлагерях и Один раз в Первую мировую войну, а второй раз он попал, вот не помню где он был. Бухенвальд или Освенцим. У меня репрессированных было до хера. Я веду, что мой дед удзельнічаў у вайне, але ён на шчасце стаўся жывы. А таксама мой прадзед удзельнічаў у вайне, але ён загінуў. Я не цікавілася, таму што мои бацькі не ведаюць, таму што моя бабуля э, сюды вельмі рано памерлі, я не паспела спытаць. У моей сям'і няма тых, хто загінуў. Не, ну, бабуля, дзядулі яны былі э, падчас вайны жылі на Беларусі. У меня деда на вайне ногу оторвала так чего вернул у моего деда перабілі ўсіх братоў сестёр і гэтак далей. Э, Братусы загінулі на вайне сестру дзедаву забілі э, тут вёсцы на працу як звычайна на вайне забіваюць. Ішлі непатрэбны час і туды куды не трэба забівалі ні за што. Мне складана абвінавачваць у няведанні маладых беларусаў хаця б таму, што ў свой час я сам ляслізь забіўся ад дзедавага брата расповеду, як ён быў у партызанах. Пры слове вайна той адно з прыкрасцю адмахваўся. Толькі калі надышла незалежнасць, я ад іншых сваякоў даведаўся, што ў яго 15гадовага хлопца выбор быў невялікі. І што нагледзеўшыся на партызанаў пазней пад канёс бергам, ён падлез пад кулі, каб моцна параненым, але жывым вярнуцца да хаты. Падчас апытання з большай ахвотай і нязмушанасцю адказвалі тыя, чыя сваякі загінулі проста, без падтэкстаў. Прадед был. Он ехал, его ранили в обозе ехали, тогда немцы как раз бомбили и разбомбили их обоз. Моего дедушки вся семья погибла в блокаде Ленинграда. Из-за голода, из-за бомбежку. Дядька, ён нарадзіўся, яму было всего два гады. А загінула таго, што ён быў у патразонскім атрадзе, там не было лекцыі, не замёр. А двое дзядоў загінула ў сталінскай коллективизации. Мой дед был простым солдат. Он до Берлина дошел. Ему три ордена дали. Повезло, знаете, никто не загинул. Но психику, конечно, они себе испортили на всю жизнь. Для маладых людзей, да якіх на вуліцах Менску звяртаўся Северын Квяткоўскі, сваякі, што ваявалі або загінулі ў мінулую вайну, належаць да пакалення дзядоў. Адсюль не ўнікання ў абставіны, якія ўжо не суперажываюцца, а ў лепшым выпадку толькі фіксуюцца як факты гісторыі. Страта суперажывання вельмі істотная, але непазбежная. Калі браць гэта ўсё ў маштабах нацыі, можна сказаць, што народная памяць пазбаўляецца досведу трагедыі, жывога адчування вайны і, адпаведна рэфлексу праціўлення вайне прагматычны пацыфізм, што ўласціва як нашай моладзі, так і іхным браўналеткам на захадзе прыходзіць на змену суперажыванню, што культывавалася ў савецкай сістэме выхавання прапаганды і культуры. І цяпер самы раз зірнуць на беларускую савецкую культуру. З аднаго боку яна ўся прасякнута матывам вайны. З іншага цалкам праігнаравала такія ваенныя тэмы, якія абмінуць проста немагчыма. Гэтую тэму працягне Сергій Харыўскі. Просты люд нават у вайну хоча жыць па-людску, але жыць па-людску у вайну немагчыма. Колішнія аднавяскоўцы Андрэя Саванюка, якога сёлета судзілі за ваенныя злачынствы на бярасцейшчыне, часцяком казалі пра яго. Для вайны ж быў нармальны чалавек, як усе. Нешта падобна распавядалі мне мае сваякі, пра нейкае з метрака, іхнага аднавяскоўца, які добраахвотнікам пайшоў у паліцыю. У першы ж месяц службы змітрок вызначыўся, расстрэльваючы жыдоў. Для чыгуначнай станцыі жыла жыдоўская сям'я кандытараў. Яны выпякалі смачныя булкі і гандлявалі імі. З прыходам немцаў нават наіўна спрабавалі стаць прыватнымі гандлярамі. Дык вось той самы змітрок жыў насупраць. Старая цётка роза, не раз частавала яго малога духмянымі свежымі слодачамі. Калі ж ён прыйшоў да яе ў хату са стрэльбаю, старая жудоўка нават не галасіла. Толькі пакуль ехалі пад водаю, весь час пыталася: «Змітрок, а змітрок, куды ж ты нас вязеш? яшчэ. Няўжо ж ты сам нас забіваць будзеш. І так і забіў сам Таких гісторый у Беларусі не адна ці дзве, іх тысячы, падобных адна да адной. Аднак найчасцей паспаліты люд грэбаваў жыдабойцамі. Ганьба лягала і на іхныя сем'і. А памяць перахоўвалася вуснай традыцыі з пакалення ў пакалення, толькі ў вуснай, бо беларуская савецкая культура амаль цалкам праігнаравала галакост. Нават жыдоўскага паходжання мастакі літаратары праігнаравалі. Не думаю, каб ім нехта замінаў ці не даваў. Напрыклад, галоўнаму скульптару БССР заіру азгуру. Але фактам застаецца і тое, што ў канцэпцыю партызанскага краю не ўпісваліся тысячи паліцаяў. Беларуская савецкая культура шмат чаго абмінула ў той вайне. Нічога не сказана пра пальшчызну, якая бязлітасна выбівалася з усіх бакоў пра людскія дачыненні паміж немцамі і беларусамі, якія міжволі цягнуліся амаль чатыры гады. Дзеля гэта існуе вусная гісторыя. Ёсцю і пра гераізмы, пра зверствы, але не толькі. Распавядалі, як нейкі хлапец, якого вывезлі ў нямметчыну, пакахаў немачку, прыжаніўся, застаўся. А савецкія жаўнеры яго пасля расстралялі. Распавядалі, як немцы загналі закладнікаў у хлеў, каб спаліць. Але прыбегла немка, лекарка са шпіталя учыніла лямант, сарамаціла жаўнераў. Ну людзей і выпусцілі. Пасля чаго толькі той немцы не насілі, А яна нічога не брала. ганарыстая была. Распавядалі, як пачалася вайна ў адной вёсцы бабы ўсю ноч ткалі палатно і да світання паспелі выткаць даўжэзную стужку, якую апяразалі ўсе дамы, каб усе жывыя былі. Хто такое парадзіў невядома, але ўсе такія выжылі. Распавядалі яшчэ, як адна жанчына ў потай ад мужа і дзяцей насіла вады бульбу нямецкаму жаўнеру, які канал адранаў высокім жнівеньскім жыце. Ён усё нешта мармытаў няўцямнае, паказваў здымкі дзяцей, бядавых такіх чыстенькіх, пасля ён памёр відаць адразу было што памрэ на вайне як на вайне а вось дзеля чаго вясковая кабета рызыкавала ўласным жыццём дзяцюк без эмоцыяў забівае безабаронных людзей кабета не можа прайсці міма пакутаў чалавека ворага што агульна ў іхніх паводзінах ненармальнасць механічных учынкаў ва ўмовах вайны адзін адкрыта і без ідэйных прычынаў, наогул без прычынаў, робіць злачынства і застаецца беспакараным. Кабета у потай робіць высакародны ўчынак, даючы апошняе прычасці чалавеку, дакладна ведаючы, што яе не зразумеюць і што рызыкуе сям'ёю. У абодвух выпадках няма рацыі. Адзін не дачакаўся кары, другая не спадзявалася на спачуванне у вайне не можа быць рацыі, бо рацыю паралізуюць абставіны. Рацыя застаецца ў беларускай вуснай гісторыі, у якой усё праўда, каб жыць па-людску, каб быць гатовымі. Сергей Харэўскі заўважыў, што беларуская савецкая культура цалкам праігнаравала такую з'яву як генацыд жыдоўскага насельніцтва на акупаванай беларускай тэрыторыі і не толькі гэта. Тут даводзіцца прыгадаць ранейшую думку, народжаную ў часы перабудовы пра тое, што мінулая вайна і перамога ў ёй не былі тваімі, маімі, нашымі, народнымі. Яны ніяк не належаць нам. Яны належаць выключна савецкаму кіраўніцтву і рэжыму. Гэта былі іхная вайна і перамога. Што да паспалітая чалавека, нават калі ён галоўны скульптар БССР, дык ён тут не выступае суб'ектам і пры ўсім жаданні мог быць хіба што гарматным мясам. Яшчэ лепш гэта разумееш, калі параўноўваеш нашу сітуацыю з нямецкай. Для паваеннага германца тое, што адбылося, усведамлялася як ягоная вайна і ягоная параза. Ён валодаў гэтым, трымаў уласны лёс у сваіх руках, вырашаў сам, як з усім гэтым разабрацца. Гэта была невялікая айчынная вайна савецкага народа, а захопніцкая вайна нямецкага народа, бо належала яна апошняму. Ён пакаяўся, пасыпаў галаву попелам, але стаў жыць далей. У выніку з'явіўся досці пра тое, што пераможца жыве горш за пераможанага гэта калі параўноўваць скажем беларуса і немца а калі параўноўваць савецкі рэжым і нямецкі народ усё становіцца зразумелым брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Незразумелым застаецца іншае, што ператварыла цывілізаванага немца ў звяра асабіста для мяне гэтае пытанне паўстала яшчэ ў школе і не вырашалася ні лёгікай гістарычнага аналізу ні вычуваннем у сабе патэнцыяльнага азвярэння ні творамі томаса мана дзе літаратар нібыта і імкнуўся даць мне тое зразумець калі культурная цывілізаваная нямецчына раптам уся ператвараецца ў армію забойцаў прычым самых вычварных дык што тую нямецчыну гарантуе ад гэтага цяпер А ветэраны толькі падлівалі алею ў агонь маіх развагаў. Маўляў, пачакаў, нямецчына яшчэ ўздыбіцца, яшчэ захоча прадэманстраваць свае амбіцыі на панаванне ў Еўропе і свеце. А што гарантуе ад гэта іншыя краіны? Вось усё паплыло ў Сербіі, якая так мала адрозніваецца парадкамі ад сённяшняй Беларусі. На чым увогуле трымаецца мірка? Высновы атрымаліся наступныя. Няма сэнсу шукаць прычыны ў псіхіцы або этніцы людзей. Па вялікім рахунку ўсе нацыі не хочуць, каб забівалі іх і не хочуць забіваць іншых. А калі вайны хочуць, дык як магчымасці пераменаў. Але вайну пры гэтым мысляць не як забойства, а як змену жыццёвага ладу, якая можа разбіць гордзе ў вузел на запашаных нявырашаных праблемаў, фінансавых, сямейных, сацыяльных. Але гэта нічога не значыць, бо пачынаецца, як правіла, не з гэтага. Пачынаецца з таго, што спрыяе згаданаму назапашванню невырашальных праблемаў праўнаўладная шапка надзетая на кожнае грамадства. Гэта яна мусіць рэгуляваць вырашальнасць праблемаў дачынення людзей поступ у справах, своечасова залагоджваць канфліктныя месцы і ўвесь час апярэджваць магчымыя небяспекі. Выдатны прыклад ЗША. Амерыканцы з гонарам кажуць пра сваю сістэму заканадаўства і ўлады, якая засцерагае ад тромбаў у грамадстве або своечасова лекуе іх там не можа прыйсці да ўлады лукашенко адзіным інструментам палітыкі якога будуць папулізм і рэпрэсіі далей ён не можа разагнаць вярхоўны савет і замяніць яго сваім кішанёвым парламентам урэшце ён не можа сам перапісаць заканадаўства за два стагоддзі амерыканцы давялі засцерагальныя механізмы да дасканаласці да гэтага ж імкнуцца і ў іншых заходніх краінах Што да народа, дык калі прыпусціць, што Лукашенко стане кіраўніком ЗША, разгоніць кангрэс і правядзе там свае рэферэндумы, дык магчыма, і там народ падтрымае свайго прэзідэнта. Але ў тым і вартасць тамтэйшай сістэмы, што не прыйдзе. Такім чынам мір трымаецца ў краіне на дзяржаўнай сістэме, якая не дапускае да назапашвання невырашальных праблемаў калі так дык у сённяшняй беларусі вайны няма толькі таму што крытычная масы гэтых праблем яшчэ не нарасло з іншага боку ніхто не скажа што іх меншае на вялікі жаль і дзяржаўная сістэма ніяк не імкнецца іх развязаць Яе вектар скіраваны ў іншы бок да саюзу з захопленай вайной югославіяй. Што да грамадскай думкі, дык яна, як мы бачылі раней, вызваляецца ад суперажывання і цалкам пераключаецца на свае нявырашаныя праблемы. Мне згадваецца эпізод з нейкага французскага фільма, дзе збанкрутавалы гаспадар у сваім замку, збірае ўсю сваю радню і абвяшчае ім пра тое, што вымушаны прадаць радавы маёнтак пакупнік як цяпер бы сказалі новы рускі супакойвае прысутных маўляў вы можаце пажыццёва пасяліцца ў суседнім флігелі але тут ушчынаецца шум у стылістыцы чэхаўскага вішнёвага саду ды як жа так гэта ж наш радавы маёнтак і гаспадару ды як ты мог выслухаўшы ўвесь гэты гвалт бясільны гаспадар падымае вочы да неба госпадзе хутчэй бы вайна на экране з'яўляюцца тытры і постскрыптум, які паведамляе год падзеяў 1914. Острая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.